60 skirsnis. Kur kas aktualesnė Lietuvai buvo paskutinio Mozūrijos kunigaikščio Jono Šo mirtis 1526 metų kovo 24 dieną. Mozūrų bajorija, norėdama išsaugoti savo kunigaikštijos autonomiją, siekia Jonušo seserį Uną išleisti už vyro, padarant jį kunigaikščių. Rimčiausias pretendentas buvo Prūsijos hercogo Alberto brolis Vilhelmas, kurio nepageidavo nei Lietuvos, nei Lenkijos politikai. Lietuvos diduomenė ir čia surado bendrą kalbą su Bona, siekdama Mozūrijos kunigaikščių padaryti Zigmantą Augustą. Tuo atveju jo gailaičiai per dviejų valstybių užvaldytų dar atskirą kunigaikštyje, o tai susilpnintų Lenkijos padėtį jų politinėje sistemoje. Tačiau Zigmantas Senasis buvo priverstas nusileisti Lenkijos diduomeniai ir tais pačiais 1526 metais Mozurija buvo galutinai jungta į Lenkijos karalystę. Lietuvai tai nebuvo paranku. 1526 metai atnešė dar vieną lemtingą įvykį. Vasaros pabaigoje prie Mohačo turkai skaudžiai sumušė Vengrijos kariuomenę žuvo karalius Liudvikas. Užgeso jo gailaičių čekiškoji vengriškoji šaka. Vengrijoje prasidėjo turkų invazija. Šalies pasipriešinimą pakirto Habsburgų kova su tautiniais partijos remiama Zapolijų giminė. Vengrija keliems šimtmečiams iškrito iš vidurio Europos politinių jėgų reikiuotės. Tiesioginė osmanų kaiminystė su Lenkija mažino jos tarptautinį svorį. Tai atsiliepė jogailaičių dinastijos padėčiai ir nebuvo naudinga Lietuvai, tačiau Lenkijos sunkumai kartu mažino ir jos spaudimą Lietuvai. Tokiomis aplinkybėmis buvo pasiūlytas Lietuvos paskelbimo karalystė projektas. Ponų taryba pasiekų žinė apie popiežiaus siūlomą karaliaus karūną Baziliui III, Albertas Goštautas pasiūlė Lietuvos karaliumi vainikuoti Zigmantą Augustą. Tai buvo neblogai apmastytas įėjimas. Nevainikuojant esamo valdovo šiuo kartu būtų išvengtas dėl to galimas susidūrimas su Lenkais, o ateityje pastarieji jau turėtų susidurti su anksčiau įvykusiu Lietuvos karaliaus vainikavimo faktu esmę Lietuvos politikai siejo ne su pačiu rangu, bet su Lietuvos suverenumu. Rangas tebuvo tai tik priemonė ginti Lietuvos suverenitetui. Karalystė negali būti inkorporuota į karalystę. Užgultam Lenkijos problemų Zigmantui Senajam šis dinastija viliojantis, bet kartu rizikingas žingsnis nebuvo primtinas, kaip ir prieš šimtą metų Lietuvos karalystės paskelbimo projektas liko nerealizuotas. Didžiojo kunigaikščio paliktas saveigai valstybės mechanizmas girgždėjo, bet sukusi. 1526 metais pavyko pratesti paliaubą su Rusija iki 1532 metų kalėdų. Sužlugo bandymas sušaukti Seimą Brastoje 1527 metais. Tų metų pradžioje šalis jau kurį laiką to nejutusi patyrė didelį Krymo totorių įsiveržimą. Lenkijoje jie nusiaubė Belzo ir Liublino sritis, o didžiojoje Lietuvos kunigaikštėjoje pasiekė Pinską. Nuostoliai buvo didžiuliai, tačiau šiuo kartu išryškėjo ir valstybės gynybinio pajėgumo pokyčiai. Nieko nelaukdami, ponai per porą savaičių sugebėjo sutraukti savo jėgas ir sukoordinuoti ją su Edmonu Konstantinu Ostrogiškiu. Savo būrį jam pasiuntė ir besivaidijantis su juo Albertas Goštautas. Žygiuojant jau į paties Krymo Hanato teritoriją, pakeliui prisijungė kai kurios pasienio įgulos, totorių kariuomniai buvo užbėgta už akių. Nulipę nuo žirgų totoriai buvo staigiai užpulti prie Olšanecaus upiais. Didesnė jų dalis žuvų, tūkstančiai belaisvių buvo išvaduoti. Olšanecaus pergaliai plačiai nuskambėjo ir vaizdžiai parodė Lietuvos gynybos efektyvumą į keliarius metus nulėmė saugesnius santykius su Krymu. Lenkijos politikai, nebegirdėdami desperatiškų pagalbos prašymų, bent jau mintyse ėmė susitaikyti su unijos atmetimo principų Lietuvoje, jų aneksionizmą keitė švelnesnis hegemonizmas. Įsitvirtinęs Albertas Goštautas savo padėtį naudojo ne vienas meniniams, bet ir valstybės interesams. 1528 m. balandžio pabaigoje Vilniuje susirinkęs Seimas nusitėsi net į 1529 metus ir pasižymėjo rezultatyvumu. Sidabrinė tiesa sunkiai buvo išgauta. Seimas patvirtino įvykdytą bajorijos dvarų taksaciją. 1528 m. gale pabaigus šį bajorų kariuomenės surašymą, Lietuva palyginus aukštų lygių sutvarkė savo karo organizaciją. Sarašai Labai padėjo karo vadovybė ir jos parankinėms. Visų pirma, vėliavininkams sušaukti karius tiksliai žinant, ką reikia šaukti ir ko reikalauti. Kartu tai buvo nobilitacijos metrika, patikslinusi bajorų luominę priklausomybę. Dar svarbesnis rezultatas buvo įstatymų savado pirmojo Lietuvos statuto prieimimas. Į 1529 metais rugsėjo 29 dieną įvedė didžiojo kunigaikščio aplinkraštis. Seimo darbą stebėjo atvykęs į Lietuvą Zigmantas II. Pirmą kartą prasiveržė ženklesnis bajorų nepasitenkinimas ponų hegemonija ir korupcija. Jį pavyko numaldyti suteikus 1529 metais šalies privilegiją, garantavusią bajorams tiesioginį jų pavaldumą didžiajam kunigaikščiui, bet kuriais žemių suteikimo atvejais. Zigmantas II susirinkusiems dvarų laikytojams paskelbė Vilniaus ir Trakų pavietų dvarų nuostatus ūkio reikmėms. 1529 metais imtos derinti sienų su Prūsija. Aukšto lygio teisinės Lietuvos sistemos įtvirtinimas susumavo šalies luominės raidos rezultatus ir fiksavo Europinę Lietuvos visuomenės struktūrą, lietuvių ir gudų bajorijos politinę bei socialinę integraciją. Politiškai šis balansas buvo pabrėžtas 1529 metais spalio 18 dieną viešai pakeliant Zigmantą Augustą didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Tai pasiekęs Zigmantas II lakryčio mėnesį išvyko į Lenkiją. Apeidami savo įprastą praktiką, 1530 metais Zigmantą Augustą savo karaliumi vainikavo ir Lenkai. Toks sosto įpėdinio pripažinimas paliudijo išaugusį Lietuvos svorį personalinėje unijoje Lietuvos padėtis tarp Rusijos ir Lenkijos stabilizavusi. Ketvirtas skyrius – reformacijos karta. Pirmas – du bonos ir diduomenės varžybų dešimtmečiai. A – Bonos ir Alberto Goštauto siekių įsiskyrimas. Baudžiavinės valstiečių priklausomybės įtvirtinimas bajorų dvaruose viršutinį bajorų sluoksnį pavertė žemvaldžiais, galinčiais pasinaudoti luominių privilegijų skelbiamų teisinių statusų. Pirmosios 16 amžiaus pusės šaltiniuose greta bajorų atsirado žemionių terminas – jį lydėjo ir neįsikūrusio bajorų terminas. Atskirais teritoriniais vienetais orientuotas pašauktiniais kariuomenės surašymas fiksavo vis labiau ryškienčią karinę bajorų organizaciją atstovaujamą vėliavininkų. Ponų valdų susiformavimas didžiojo kunigaikščio dvarų įsiskyrimas valšiuose ar šių valšių virtimas dvarais – Tiesioginės bajūrų valdinystės garantija 1529 metų šalies privilegijoje šią organizaciją skyrė iš bendrosios valšių administracinės ir teisinės jurisdikcijos. Tai tiesa vyko lėtai administratoriams kartu būnant ir teisėjais, tačiau pirmajame Lietuvos statute vis dėlto atsirado straipsnis, kuriuo bajūrai išlaisvinami iš tijūnų teismų. Atsiradę Lietuvoje riteriai čia padarėsi žemvaldžiais – Didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje šie procesai susiliejo į vieną, tuo tarpu brandesnėse Europos šalyse jie sekė vienas paskui kitą. Bajoro žemionių savokos atsiradimas rodė bajoro žemvaldžio gyvenimo būdą kaip reiškinį, o šis reiškinys rėmė luominio samoningumo atsiradimą. Visą tai ženklino lietuviškojo luominio modelio įteisinta realybę, kuri buvo kartu ir pono oligarchijos valdžia. Susiklošius į bajorų luomą, ši oligarchija laikė savo atramą ir pats socialinių jėgų įsidėstymas leido jai taip elgtis. Bajūrai savo samus padėties neįsivaizdavo be ponų hegemonijos ir jų kalbos visos bajorijos vardu. Eiliniai bajūrai siekė bajūrų elitų. Šis elitas – ponų žemutinio sluoksnio, pastarasis – ponų viršūnės karjerus. Bajorų požiūrį į valstybės valdymą visų pirma lėmė ponų požiūris, tačiau Seimo atsiradimas ir funkcionavimas pamažu leido bajorams pajusti savo esybę. Jos veikė ponų savimuniai, bet įdėkdama jiems savo valstybės vertybių požiūrį, jį kartu gimdė ir savarankišką bajorų požiūrį į šias vertybės, tautinė ir politinė savimuniai plito į bajorijos gilumą ir klaustėsi kai bajoriškoji savimonės atmaina išaukdama jau jo socialinių bei politinių interesų raišką. Į bajorų nuomonę jau tekdavo atsižvelgti skelbent kiekvieną sidabrinę, kurią reikėjo išrinkti iš jų valdinių, bei nustatant jų karo tarnybos sąlygas. Visą tai svarstant, labiausiai nusverdavo ponų balsas, bet jis jau buvo ne vienintelis – o bajorų atstovai natūraliai jauti tarpusavio solidarumą ir atsakomybę savo bendraluomėms vietose. Seimas tapo bajorų socialinių ir politinių interesų suvokimo mokykla. Pirmaisiais savo funkcionavimo dešimtmečiais ši mokykla daugiau mokė ponus negu bajorus. Jei anksčiau diduomeniai nerūpėjo parinkti jai reikiamas kreatūras, tai dabar jį nesunkiai išmoko tai daryti. Tačiau jau pati tokia būtinybė liudijo, kad bajūrai lėtai bet nenutrūkstamai ėmė įsitraukti į šalies politinį gyvenimą ir suvokti save kaip atitinkamus interesus turinčią terpę. 16 amžiaus ketvirtą dešimtmetį bajorų vaidmuo Seimuose dar nedaug tesiskyrė nuo pasyvaus antro-trečio dešimtmečių vaidmens, tačiau visa tai vyko kitokioje įvykio aplinkoje. Alberto Goštauto vadovaujamai diduomeniai teisinus. Pirmuoju Lietuvos statutus savo išimtinę jurisdikciją – ir išplėtus ponų tarybos prerogatyvas, o valdovo šeimai užtikrinus dinastijos ateitį iškeliant Zigmantą Augustą, nebeliko svarbiausių diduomenę ir dinastiją jungiančių tikslų. Darbo tvarkėje išryškėjo susikaupę prieštaravimai. Svarbiausias prieštaravimas buvo domeno mažėjimas, ypač nulemtas karų su Rusija bet to mažai tuo suinteresuoti dvarų laikytojai abladžiai saugojo didžiojo kunigaikščio žemių ribas, tuo naudojosi jų kaimynai, tylomis pasiglemždami paskirius plotus. Atitinkamas pirmojo Lietuvos statuto straipsnis numatė tokio pat ploto nusavinimą išaiškinus pasiglemžimą, Tačiau tokias bylas dažniausiai iškeldavo tik nenorinčių privačiam žemvaldžiui patekti valstiečių iniciatyvą. Geriausiai šią situaciją perprato Bonna turinti ekonomisto talentą ir neikvojanti laiko jai neaktualiems politiniams ėjimams. Zigmantui antrajam faktiškai Bonai Liepus 1530 metais buvo išverstas į lotynų kalbą pirmasis Lietuvos statutas. Didžioji kunigaikštienė buvo gerai susipažinusi su Lietuvos įstatymais. Iš dviejų išlikusių pirmojo statuto lotiniškosios redakcijos nuorašų abu priklausė jai ar jos aplinkai Bona palaikė Lenkų politikų, jau pastebėjusių atsirandant į didžiosios Lietuvos kunigaištijos bajūrų politinį vaidmenį pastangas nukreipti šiuos bajūrus prieš ponus, tuo susilpninant Lietuvos valstybingumą ginančios diduomenės užnugarį. 1536 metais Albertui Goštautui atskirų memorialu, vadinamų Goštauto samprotavimais, teko ginti pačią tautinės įstatymų leidybos idėją. Lietuvos kancleriui oponavo Lenkijos kancleris Jonas Hojenskis. Tačiau apginti didžiosios Lietuvos kunigaikštijos teisinė sistemai ponų tarybos galios užteko. Pirmojo Lietuvos statuto revizija liko tik tam tikra bono žvalgyba, protingai italiai suvokus esminį jai dalyką didžiojo kunigaikščio žemių pasisavinimo būdus bei priemonės. Jau būdama Lietuvoje 1529 metais valdovų pora pradėjo susigražinti žemės įkaitus, iš kurių gaunamus paimus seniai viršijo pasiskolintąją pinigų sumą. Išmaras jos turėjo atitekti didžiajam kunigaikščiui perkeltasias ribas. Pareikalauta įrodyti abejotinų žemių valdymą dokumentais. Tai buvo tik tokios akcijos pradžia, bet jau ir ji sukėlė galingųjų didikų protestus. Prieš Boną susivienijo anksčiau tarpusavyje besivaidyje Albertas Goštautas ir Jurgis Bejonas Radvilus. Didikai suprato, kad tai ne vien tik didžiojo kunigaikščio žemių revizija, bet ir atskiro Bonos domeno kūrimas sugražinto žemės atitekdavo būtent jai. Todėl savo protestus nukreipė kaip tik šią linkme. Tapo aišku, kad prasidėjo kova dėl to, kas faktiškai valdys Lietuvą, didžioji kunigaikštienė ar kancleris. Bajorai buvo dar per silpni, kad galėtų pasinaudoti šią kovą, tačiau jau klibino didikų valdžią. Pirmieji šios kovos metai mažai pakenkė Albertui Goštautui. 1530 metais mirė Konstantinas Ostrogiškis, jo sūnus Elijas jau nebuvo įsikovojęs tokios padėties, kokią turėjo tėvas. Netrukus dėl vedybų kilo Elio konfliktas su didžiuoju atmonu tapusiu Jurgiu Radvila ir tai žinoma sustiprino goštautų padėtį. Nepaisydamos tarpusavio vaidų, 1530 metais Radvilo sudegino goštautų Tikocino pilį, elitinės goštautų Kesgailų, Radvilų, Zaberezinskių, Astikų, Kiškų šeimos neįsileido savo tarpą kitų šeimų. Šiaip tai pavyko pritapti Hlebavičiams – Tačiau net nesantokinis Zigmanto antrojo sūnus Jonas iš Lietuvos kunigaikščių, Vilniaus vyskupas 1519-1537 metais, buvo ignoruojamas ir laikomas savo motinos Kotrynos telnicietės pavainikiu. Priešiškai buvo žiūrima į iškylančius valdovų tarnyboje lietuvius – Davainas, Pacus, Gudus, Hotkevičius, Sapiegas, Tiškevičius – Bohabitunovičius, Hornostajus. Pastarųjų atstovas Jonas, būdamas išdininku, tiesiogiai atsiskaitinėjo Zigmantui antrajam ir Bonai, nušalindamas paunų tarybą nuo šalies finansų kontrolės. Savo ginčius diduomenė dažnai spręsdavo ginklais. Jo labiau ginkluota prievarta įtaikė bajūrams. Tačiau 16 amžiaus pirmą trečdalį ėmė atsirasti bajūrų prieš didikus laimėtos bylos, kurie veikdavo solidariai. Dažnai tokius bajorus jungė giminystės ryšiai, kurie kartu lėmė ir daugelio šeimų susigiminiavimą. Didikų tarnai bajor kaimiuose nesijautė saugus. 1532 metais mirus Stanislavui Kesgailai, paskutinė amžiaus giminė žemaičių seniūnui, telšių ir užvenčio laikytojas Stanislavas Orvydas atsisakė paklusti elitiniai žemaitijos tijūnų valdžiai. Orvydas išreiškė žemaičių bajorų nepasitenkinimą seniūno vadovaujamos administracijos savavaliavimu. Pastaroji neįstengė su juo susidoroti, todėl jai pasiskundus kivirčą nuslopinti turėjo didžiojo kunigaikščio įgaliotinis. Valdovų šeima jau 1530 metais remdamasi Bielsko bajorais atėmė iš Radvilų Knešiną Palenkėje. 1533 metais Zigmantui antrajam atvykus į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje iš Goštautų buvo išpirkti Bielskas, Suražas, Branskas, Narevas kleščeliai, Jurgis Radvila neteko gardinų. Lenkijos pasienyje pradėjo formuotis Bonos domenas. Išvykęs į Lenkiją 1529 metų pabaigoje, Zigmantas Senasis ten išbuvo iki 1533 metų birželio pradžiaus. 1532 metų pradžioje Vilniuje susirinko Seimas. Didžiojo kunigaikščio nurodymus ir pasiūlymus atvežė išdininkas Jonas Hornostajus. Klausimai dėl apleistų pilių ir jų įgulų aprūpinimų pasibaigė vien valdovo ir ponų tarybos susirašinėjimu. Imtasi tik priemonių dėrėti su Lenkais dėl bendraus gynybos nuo Krymo totorių. 1532 metų pavasarį Lietuvos pasiuntiniai palenkės vaivada Jonas Sapiega ir didžiojo kunigaikščio sekretorius Paulius Naruševičius – pratėsi paliaubas su Rusija iki 1533 metų kalėdų. Bazilius III atmetė lietuvių siūlomą penkerių metų terminą, nes nuo 1530 metų ruošėsi užimti Kijevą. Didysis Maskvos kunigaikštis buvo susitaręs su Moldavijos kunigaikščiu dėl bendrų karo veiksmų. Nuo 1531 metų jis Zigmanto antrojo titule neįrašinėjo Rusijos ceremonijalų. Lenkų pergalė prieš Moldavus prie Obertinu 1531 metais sujaukė Baziliaus planus, tačiau jo peršamų sąlygos liudijo apie atsinaujinantį Rusijos pavojų. Lietuvos laimė šį pavojų pašalino Baziliaus trečiojo mirtis 1533 metais gruodžio trečią dieną. Sostas atiteko mažamečiam Baziliaus sūnui Jonui ketvirtajam. Kažkurį laiką Rusijos spaudimas nuščiuvo. Atsakydama į pirmus bajorų savarankiškumo požymius, diduomenės viršūnė labiau konsolidavosi. 1534-1535 metais Radvilos pabandė susigiminiuoti su goštautais, bet tuo kartu dėl to nesusitarė. Iš 35-50 ponų tarybos narių daugumą sudarė lietuviai, o jos viršūnė tapo dar iškesnių elitinių šeimų monopoliu. Ketvirtojo dešimtmečio pirmoje pusėje Albertas Goštautas išlaikė antrojo žmogaus valstybėje vietą. B. Bandymas perimti iniciatyvą santykiuose su Rusija. Rusų pasiuntiniams pranešus Zigmantui Senajam apie Baziliaus trečiojo mirtį, Lietuvos valdovas atsakė, kad jis nori taikiai sugyventi, kaip kadaise ir jų tėvas Kazimiras. Zigmanto atsakymas buvo dviprasmiškas – Išoriškai demonstruojant gerą valią, kartu buvo primintos 1449 metų sienos. Valdant mažamečio Jono ketvirtojo Mykolo Glinskio dukterėčiaus Eleno sūnaus globėjams, prasidėjo grupuočių kova. Įtakingasis Mykolas Glinskis 1534 metais buvo suimtas ir numarintas kalėjime. Sužinoja apie šias rietenas, didysis kunigaikštis ir ponų taryba pasiryžo pasinaudoti pasunkėjusią pavojingo priešo padėtimi. Nepaisant netolimoje praeityje patirtų nesėkmių, šalies diduomenė vis dar vadovavusi senosios Lietuvos galybės įvaizdžių, ką žinoma pakursti atsilaikimas dešimties metų kare. Noras pasinaudoti tinkamu momentu buvo savaime suprantamas ir savalaikis, tačiau vadovaujančios ponų tarybos galvos nesugebėjo realiai įvertinti padėties ir savo galimybių. Blogai remontuojamos didžiojo kunigaikščio pilys, kaip kreiva ar medininkai buvo apgriuvusios – Tiesa atsirado mūrinių didikų pilių, goštautų geranainiai. Bet Lietuvos fortifikacijos būklė nebuvo gera. Vokietijos pasiuntinys Zigmantas Herberšteinas apibūdino lietuvių kariuomenę kaip turinčią nemažą dalį karių be šalmų ar šarvų. Paunų ar pavietų kontingentai sudarė 20-30 tūkstančių vyrų, įskaitant ir pasienio vaivadijų pašauktinius saugojusius pilis. Pridėjus prie jų didžiojo kunigaikščio žemių pajėgas, didžioji Lietuvos kunigaikštyje, kaip skelbė rusų šaltiniai italų stebėtojai, disponavo 40 tūkstančių karių. Šios skaičiaus akivaizdžiai nepakako kovai prieš tokį priešą kaip Rusija. Pastaroji turėjo du ar net pus trečio karto daugiau gyventojų. Jos valdžia, kur kas lengviau galėjo surinkti reikiamų išteklių, kariuomenė buvo daug klusnesnė. Ponų taryba neapmastė veiksmų strategijos, tikėdamasi, kad viską lems priešo suirutį. Tikėtasi Lenkijos pagalbos, nors karta posėdžiaujanti ponų taryboje buvo pati patyrusi, kaip nelengvai ši pagalba gaunama ir kokia ji ribota. Be suirutės pačioje Rusijoje Lietuvos politikų optimizmą skatino Krymo totorių tarpusavio vaidai. Imantis viršų sedet gerėjus 1532 metais paprašė Lietuvos pagalbos. Apdairiai buvo pasiūsti pasiuntiniai ir pas jį, ir pas islam gerėjų. Nespėjus dar jiems atvykti, islamas išvėjo Sedetą. Jo pasiuntinybė irgi siūlė užmėgsti draugiškus santykius. Nėra aišku, ar vežęs teigiamą atsakymą Andrius Mackevičius spėjo pasiekti islamą, bet tai jau nebeturėjo reikšmės, nes 1533 metų pabaigoje turkų sultonų sprendimu valdžia Kryme su islamu pasidalino Sahib Girėjus. Pastarasis 1534 metų pradžioje irgi atsiuntė Lietuvai palankę pasiuntinybę. Lietuva įsiuntė pas abu chanus gerai nusimanantį apie tautorių reikalus ir prityrusi diplomatą dubengių laikytoje Anikėjų Hornostajų. Jo užduotis nebuvo lengva, nes abu chanai palankės pasiuntinybės buvo įsiuntę ir į Maskvą. Tiesa, jos atvyko per anksti, nes kaip tik pataikė į Baziliaus trečiojo agonijos ir mirties dienas. Rusai parėmė Sahib Girėjų, nes su Islam Girėjumi – turėjo senų sąskaitų. Lietuva, savaime suprantama, sudarė sąjungą su Zahibgirėjumi, jam Liepus 1534 m. gegužės mėnesį krymiečiai ir nogajai įsiveržė į Rusijos pasienį, Rezanės ir Pronsko žemės. Rusai puolimą atrėmė, tačiau pietų pasienyje buvo priversti laikyti paruoštą kariuomenę. Naujo puolimų jie nesulaukė, kadangi Sahibą užpuolė rusų kurstomas islamas. Ne vienas šių hanų nesugebėjo įveikti savo priešininkų. Rusams pavyko užmėgsti ryšius su Moldavija. Frontas Rusijos pietuose nesusidarė, tačiau Sahibų girėjaus atsvara Lietuvai garantavo ramų pietų pasienį. Lietuvos diplomatija veikia ir šiaurėje. Mėginta į karą įtraukti Livoniją, su kuria 1514 metais buvo sudaryta neterminuota taikaus sutartis. Tačiau Livonija nebuvo linkusi atsisakyti 20 metų paliaubų sutarties su Rusija sudarytos 1531 metais. Neblogai padirbėjus Lietuvos diplomatiją ir turėdama valdovo užnugarį, žadant į Lenkijos paramą, ponų taryba be nemažiausiai rūpinosi priemonėmis pačioje Lietuvoje. Tikėtas įsiversti šablonišką veiklą. 1534 metais vasario 15 dieną Vilniuje susirinko Seimas – ponų taryba nesunkiai išgavo jo pritarimą sidabriniai, šeši grašiai nuo vienkinkės arklio, dvylika grašių nuo dvikinkės jaučių žagriais. Buvo apdėti mokesčiais ir miestai. 1534 metais jos buvo surinktos 26 345 grašių kapos, 1535 metais apie 30 tūkstančių, 1536 metais apie 20 tūkstančių. Šią sumas papildė pajamos iš didžiojo kunigaikščio domenų 1534-1536 metais sudariusios 49.635 grašių kapas. Reguliariai surenkami mokesčiai leido išlaikyti tam tikrą algininkų skaičių. Dar gyveno ankstesnių karų patyrimą įgyję vadai. Pasitikėdama taktiniais privalumais, ponų taryba rimčiau neapsvarsti karo strategijos, o tai buvo būtina pradedant jį su tokiu galingu priešu. Tai buvo esminė lietuvių vadovybės klaida. Kariauti pradėta 1534 metų vasaros pabaigoje. Veikė 20 tūkstančių lauko kariuomenės karių. Rūpiučio mėnesį Stislaulio laikytojas Jurgis Zenovjevičius išsiuntė žvalgybos būrį. Susidūręs su tūkstančio šimto vyrų rusų daliniu, būrys jį sumušė, sučiupo reikalingų informacijai be laisvų. Šis smulkė operacija patvirtino lietuvių pranašumą atvirame lauke. Pagrindinės Lietuvos jėgos susirinko Minske. Rūpiučio pirmą dieną buvo patikrinta jų reikiuoti, galvota žygiuoti į Černigovą ir Starodubą, ta kryptimi link Homelio, buvo pasiūstas avangardas vadovaujamas Kievo vaivados bei lauko Edmono Andriaus Nemiravičiaus ir arklidininko Baziliaus Čižų. Vyriausiojo vadu buvęs Etmonas Jurgis Radvila sekė iš paskos, bet jausdamas, kad žvalgų žinios nepakankamos, neskubėjo. Jurgiui Zenovievičiui pranešus, kad prie Smolensko sukoncentruotos didelės rusų jėgos rengėsi pereiti sieną, Radvila liepė Nemiravičiui ir Čižui pasukti į šiaurę link Buiničių ir šiek tiek pakeitė savo paties maršrutą. Pasiekus du levus prie Mohiliovų, lietuviai gavo tikresnių žinių iš perbėgusių į jų pusę Bielskio ir Leckio,